Shumë kohë është Tauhidi, akides Tahawije. Akides Tahawije. E filluam akiden Tahawije, mirëpo fatkeqësisht u ndërprej për arsye se të kërkesa kishin vëllezër në lidhje me çështjen e atyre pseudoselefistëve, u mbajt një numër mësimesh rreth tyre, shpresoj që t'i jetë sqaruar disa pika në lidhje me problematikat e tyre, edhe pse e shoh të nevojshme që ju t'i ridëgjoni edhe një herë ato mësime, sepse ka në, ka nevojë që të ridëgjohen edhe një herë idetë që tregojnë ata dhe problematikat e tyre kryesore. Sot inshallah do rikthehemi te çështja e akidës. Ë unë kam ngul te çështja e akidës, sepse akidja është tema kryesore të cilën duhet ta njohë mirë besimtari. Akidja është besimi me anë të së cilit njeriu takon Allahun e Madhëruar. Kush shpëton në të, ai është i shpëtuar dhe kush humbet në të, ai është i humbur. Kush shpëton në të, nëse humbet në diçka tjetër, humbja e tij është më e lehtë. Dhe kush humbet në të, nëse shpëton në diçka tjetër, humbja e tij është më e rëndë. Për këtë arsye, njohja e akidës dhe njohja e detajeve të akidës është është shumë e rëndësishme. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam kur na ka treguar për grupet e humbura dhe ka folur për to, ë grupet për të cilat ka folur profeti sallallahu alajhi wasallam janë grupet që kanë humbur në çështjen e akidës. Ky është qëllimi i grupeve. Pra dijetarët kanë rënë dakord që thelbi ose origjina e grupeve të humbura janë katër. Origjina e grupeve të humbura janë katër. Për t'u futur edhe në temë, domethënë. Ë, këto grupe janë: të parët janë hauarixhët. Hauarixhët ishte ishte një grup i humbur të cilët besonin se njeriu duke bërë një gjynah del nga feja. Duke bërë një gjynah del nga feja dhe e, e cilësonin imanin si një gjë e vetme. Dhe kemi shpjeguar në mësimet e kaluara, imani është një gjë e vetme, nuk copëzohet, nuk pjesëzohet, po iku një pjesë e tij ikën i gjithi, Kështu që po bëri një gjynah, ka ik një pjesë e imanit, po iku një pjesë iku gjithë imani dhe i nxirrnin njerëzit nga feja me këtë gjë dhe i vrisnin njerëzit. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam po për këta ka thënë, për këta të cilët i vrisnin muslimanët padrejtësisht, ka thënë që këta janë qentë e xhehenemit. Këta janë hauarixhët. Ky është grupi i parë që ka humbur në umetin islam, të cilët kanë devijuar nga e vërteta dhe ka folur profeti sallallahu alajhi wasallam për ta. Faktikisht në grupet e humbura ka pas kanë ardhur mbas hauarixhëve grupe më të rënda sesa këta. Grupe të cilat kanë pas, domethënë, lloje humbje më të rënda. E megjithatë profeti sa nuk ka folur për ata të tjerët. Kjo nuk tregon që këta janë më të këqij se të tjerët. Por qëllimi është që këta kanë qenë më afër profecisë, Edhe këta kanë qenë më afër të vërtetës në disa aspekte, sepse këta kanë qenë adhurues të mëdhenj, edhe njerëzit mund të mashtroheshin prej humbjes së tyre. Edhe e treta është që këta vrisnin muslimanët. Prandaj edhe muslimanët duhet duhet që të ndërmerrin një lloj qëndrimi kundër tyre çfarë duhet të bënin. A duhet t'i luftonin që të mbronin vendet e tyre apo çfarë çfarë duhet të bënin? Ndërkohë që këta shfaqeshin pa pa pa, pa, pa mendje as më u shfaqeshin si muslimanë të mirë. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka folur për ta, sepse mbas tyre dolën shiat. Edhe u shtu pastaj bidati i tyre derisa shkojnë në akiden e rafidhëve, që është domethënë ekstremistët e tyre, të cilët në akiden e tyre janë shumë herë më larg nga e vërteta se sa akidja e havarixhëve. Dhe megjithatë nuk dihet ndonjë hadith që profeti sallallahu alajhi wasallam ka folur për për shiat. S'dihet ndonjë hadith për ta. Kështu që nuk është kur flitet për hadith për havarixhët nuk tregon që ata janë më të këqijtë, përkundrazi ka më të këqij se ata. Atëherë të parët janë havarixhët, dolën këta. Pastaj domethënë dolën Hawarixhët dolën kundër tyre që ishin Murxhijet, të cilët thanë imani është një, një gjë e vetme, nuk pjesëzohet, sikurse thanë Hawarixhët. Edhe përderisa nuk pjesëzohet, nuk i bëjnë dëm gjynahet, se po themi i bëjnë dëm gjynahet, atëherë do të bëhemi si puna e Hawarixhëve dhe nxjerrim njerëz nga feja. Domethënë dolën e kundërta, e kthyen bidatin me bidat tjetër. Edhe këta të parët shkatërruan njerëzit, vranë njerëz, kurse këta të dytët shkatërruan fenë. Prandaj dhe selefët thoshin akidja e murxhive për për ne është më e frikshme, domethënë ne e kemi më shumë frikë se akiden e havarixhëve. Ë ndërkohë, në këtë kohë, domethënë pothuajse në këtë kohë dolën kaderiet. Kaderiet ishin ai grup të cilët mohonin kaderin. Mohonin caktimin e Allahut subhanahu teala ndaj gjërave. dhe u quajtën kaderie nga fjala qadar që do të thotë caktimi i Allahut të madhëruar, sepse ata e mohonin atë dhe ia dedikonin kaderin veteve të tyre. E mohonin kaderin për Allahun dhe ia dedikonin veteve të tyre. Dhe pretendonin të parët e tyre që Allahu nuk i di gjërat përpara se të ndodhin, kurse pastaj më pas tyre dolën ata të cilët thoshin Allahu i di gjërat, por Allahu nuk subhanahu teala nuk i krijon veprat e njerëzve, njerëzit krijojnë veprat e tyre, kështu që pretenduan që me Allahun ka krijues të tjerë. Ky ishte grupi i tretë. Grupi i katërt ishin shijat. Edhe shijat në fillimin e tyre si grup, domethënë në thelbin e origjinën e tyre nuk e kanë pas si grupet e tjera. Ata kanë pas disa veçori që s'i kanë pas grupet e tjera. Pikësëpari një thelbi dhe origjina burimi i shijave nuk ka ardhur nga njerëz besimtarë siç kanë ardhur grupet e tjera. Për shembull, Hauarixhët, profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar për ta që ata janë njerëz që falin namaz nate, falin namaz nate, namaz, namaz. E thoshte, dëgjosh, të dëgjosh domethënë këndimin e tyre, thotë domethënë duket sikur po, po dëgjon gumuzhim mizash në çadrat e tyre, aq shumë falin namaz nate. Njerëz besimtarë. Nuk e lejonin vetes gënjeshtrën, domethënë kish njerëz që donin donin të zbatonin fenë vetëm se gabuan në kuptimin në kuptimin e fesë. Qartë? Murxhiet në të kundërt. Shumica e murxhieve ishin adhurues të mëdhenj, edhe pse ishin murxhie. Ishin adhurues të mëdhenj. Te kaderia domethënë tregohet që kanë ardhur prej disa grupeve, megjithatë ka pas në kaderia njerëz të cilët kanë qenë besimtarë dhe kanë qenë transmetues hadithi, njerëz të pranueshëm me radhë. Ndërsa tek shiat origjinën e tyre kanë pasur nga çifutët. Prandaj tregon shehu se Ibn Tejmije që përveç shiave grupet e tjera origjinën kanë pas burimin nga njerëz besimtarë që kishin gabuar rrugën, përveç shiave origjina e tyre ka qenë nga çifutët. Ai që e ka prodhuar shiizmin ka qenë çifut, i cili quhej Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba u fut në Islam duke pretenduar se ishte musliman, dhe llogarit që në fillim fare, që në fillimin e tij pretendoi që Aliu është Zot. Domethënë, nuk filloi humbja e tij siç fillon te të tjerët që fillon nga pak pas duke u shtu, duke u shtu, duke u shtu, duke kuptuar gabim argumentet. Ai që në fillim fare iku shumë larg. Prandaj dhe Aliu radhiyallahu anhu i tha i kishte atë ja domethënë shërbëtorin e tij që quhej Qambar thot falamma raitu al amra amran munkara ajjajtu nari wa da'utu qambara thot kur e pashë çështjen çështje të keqe domethënë pashë çështje shumë keqe domethënë që ata pretendonin se aliu është zot do të thotë thot thirra kamberin kamberi është domethënë shërbëtorin e tij dhe ndeza zjarr thot ndezi zjarr dhe i dogji me zjarr aliu këta domethënë kjo ishte origjina e shiave në fillim fare shiat normalisht nuk ishin të gjithë nuk ishin të gjithë në të njëjtin rang Kishte prej tyre që pretendonin që Aliu është më i mirë se sa Abu Bekri, Uthmani dhe Aliu, sesa Abu Bekri, Uthmani dhe Omeri dhe Uthmani. Pretendonin se ishte Aliu më i mirë se sa Abu Bekri, Omeri dhe Uthmani. Kështu pretendonin fill disa prej tyre. Këta quhen al-mufaddila, ata që japin përparësi Aliut përpara tre hulefave të tjerë. Pastaj mbas tyre dolën të tjerë të cilët filluan duke pretenduar që Aliut i takonte profecia, atij i takonte hilafeti dhe profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e nuk e nuk e mbajti besën e ose tradhtoi Xhibrili, derisa filluan pastaj duke besuar dhe që Kurani është i devijuar edhe akide shumë më shumë të tjera të pisa si punë kësaj, dolën në akiden e tyre të prishur, domethënë e cila është kufër i qartë. Aq sa tregon Imam Shabi, Imam Shabi Sepse ai që beson që Kurani është i devijuar, ai që akuzon Aisha radhiyallahu anha për imoralitet, në një kohë që e ka pastruar Kurani, ai që akuzon Xhibril alayhi salatu wasallam që e ka qujt Allahu domethënë emin besnik ata e qujnë tradhtar edhe të tjera të tjera si punë kësaj sa duash ata janë qafira për çdo çdo njërën prej tyre sikur ta besojë vetëm njërën prej tyre ai del nga feja jo më kur i beson të gjitha këto bashkë edhe ata i besojnë të gjitha ata që besojnë gjithashtu që Kurani është devijuar me radhë Ai gjithashtu të tregojë që shiat thelbin dhe origjinën e tyre nuk e kanë nga populli besimtar. Prandaj dhe shiat një prej veçorive të tyre që kanë gjithashtu është që ata në fenë e tyre e lejojnë gënjeshtrën. Në fenë e tyre e lejojnë gënjeshtrën, nuk janë si grupet e tjera. Grupet e tjera përgjithësisht, domethënë në përgjithësi nuk e lejojnë gënjeshtrën, kurse shiat e lejojnë gënjeshtrën. Prandaj dhe shejh Ibn Tejmije thotë shiat në çdo pjesë të akides janë imitues, përveçse në një temë, ata i ke imamë te gënjeshtra thotë. Ata nuk ju afrohet askush te gënjeshtra. Llogari sa hadithe kanë shpikur vetë ata e me radhë gënjeshtrat e tyre që që nxjerrin ato hadithet që se të vizitosh varrin e Huseinit është më mirë se të bësh tallë haxhe, më thashë budalli që tilla, sa dush. Këto janë katër grupet që në origjinën e tyre ata pretendonin se ishin muslimanë, shiat për të cilët kanë fol dijetarët që i kanë quajtur muslimanë, ishin ata të cilët Nuk i qunin sahabët qafira, por thoshin Aliu është më i mirë se Abu Bekri, Omeri dhe Uthmani. Këta i qunin musliman, ndërsa këta të tjerë të cilët pretendojnë që Kurani është devijuar, pretendojnë që sahabët kanë dalë kanë dalë nga feja, pretendojnë që Aisha ka bërë imoralitet. Sipas pretendimit të tyre të kotë, etj etj me radhë, këta dalin nga feja. Kështu që nuk flasin nuk flasin dijetarët për këta, por flasin për këta të parët që thashë. Edhe grupi i 5 që kanë diskutuar dijetarët a hyn tek këto grupe të cilat janë origjina e grupeve të humbura, kanë qenë xhehmijet. Edhe prej tyre ka dalë një prej sherrëve më të mëdha që është çështja e cilësive të Allahut të madhëruar, i kanë mohuar të gjitha dhe te çështja e kaderit gjithashtu kanë kanë dalë e kundërta e kaderive. Në çështjen e cilësive të Allahut subhanehu ue teala ata thanë Allahu nuk ka emra, nuk ka cilësi, nuk përshkruhet me asgjë, përshkruhet vetëm me jo, jo, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk. Kurse në çështjen e kaderit thanë njeriu është i imponuar, njeriu domethënë nuk ka të drejtë të bëjë asgjë, është si puna e gjethes që e hedh era nga të dojë, kështu thanë ata. Gjithashtu edhe në temën e imanit, ata thanë imani është vetëm zemër. Dhe këta është nga grupet më të këqija, është pyetur Abdullah ibn Mubarak për grupet e humbura, nga është origjina e tyre dhe ka thënë, origjina e tyre është katër, këto katër që përmendëm, i kanë thënë po xhehmijet, ka thënë xhehmijet nuk janë fare muslimanë. E rëndësishme është që duhet të tregojmë domethënë që këta janë origjina e grupeve të humbura. Edhe siç e shikoni, gjithë këto për çfarë flasin? Tema e tyre kush është, tema e akides? Është tema e akides. Për këtë arsye, Sqarimi i çështjeve të akidës dhe njohja e tyre mirë është e domosdoshme për muslimanin. Sidomos kur profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë do ndahet umeti im në 73 grupe, 72 janë në xhehenem, vetëm një është në xhenet. Të 72 çfarë janë? Këto 72 janë degët e këtyre 5 grupeve ose 4 grupeve. Këto shtatëdhjetë e dy janë degët e këtyre katër ose pesë grupeve që i kanë përmendur selefët. Prandaj njohja e humbjes së këtyre është shumë e nevojshme për besimtarin që ai të ketë qartë se kush udhëzimi dhe kush rruga e drejtë. Se përndryshe nëse ai nuk e njeh, po ose ka një njohje sipërfaqësore, në një moment caktuar i vjen një një lloj dyshimi dhe e mashtron dhe largon nga vërteta përnjëherësh. Prandaj duhet që besimtarët të japin rëndësi çështjes së akides më shumë se mund të japë rëndësi çdo lloj çështje tjetër. Dhe ndër gjithë çështjet e akides, çështjet më të mëdha të akides janë dy. Dy janë çështje më të mëdha për të cilat kanë rënë dakord muslimanët. Dy janë çështje më të mëdha, këtë e ka treguar Shejhul Islam Ibn Tejmije, Mexhmu fetava. Thotë çështja e parë çështja e cilësive dhe çështja e dytë çështja e kaderit. Çështja e cilësive të Allahut ka të bëjë me Allahun drejtpërdrejt. Çështja e kaderit gjithashtu ka të bëjë me Allahun subhanuhu teala dhe me veprimet e tij drejtpërdrejt. Për këtë arsye këto dy çështje thotë Sheikhul Islam Ibn Tejmije, këto janë dy çështje më më më më të mëdha, më madhështore në të cilat kanë rënë kanë rënë në kontradiktë njerëzit, edhe humbja në to është më e madhe se humbja në çështje të tjera. Prandaj njohja e të vërtetës në to është e domosdoshme, sikurse njohja e të vërtetës në çështje të tjera të akides, që kanë lidhje me grupet e tjera të humbura, është e domosdoshme muslimanin, që ai të ruajë veten e tij prej këtyre grupeve të humbura, të cilat janë përhapur dhe ato domethënë çdo ditë shfaqin ato humbjet e tyre dhe dyshimet e tyre, nëse nuk i njeh njeriu ato, normalisht mund të humbë. Kjo ishte një hyrje e domosdoshme që të rikujtojmë pak për rëndësinë e çështjes së akidës. Se mbase disa mund të thonë për shembull që pse vetëm akida, akida, akida, akida, ne alhamdulillah kemi mbajtur mësim fikhu, jo se nuk kemi mbajtur, Por them që çështja e akides është shumë domosdoshme. Për arsye sepse njerëzit nuk e kanë idenë, edhe nuk e kanë idenë që nuk e kanë idenë. Domethënë nuk dinë, edhe nuk dinë as pyesin. Kurse për çështjet e fikhut ata jetojnë përditë me to. Edhe ça ndodh kur njeriu ka diçka pyet për të. Për çështjet e fikhut mund të pyesë njeriu për çështjet e zekatit, për çështjet e haxhit, për çështjet e agjërimit, për çështjet e namazit, për çështjet e shitblerjes, pyet vetë. Kupton? Edhe nëse nuk e di diçka, mund të jetë më i justifikuar tek Allahu se sa në çështjet e akides. Kurse çështjet e akides ai nuk i di, dhe nëse i vjen një dyshim mbase nuk e ka idenë që ky është dyshim dhe mund të jetë i humbur nga rruga e vërtetë, edhe mos njohja e tyre domethënë është katastrofë e vërtetë. Edhe justifikimi në çështjet e akides ka një lloj problematike më të madhe se çështjet e tjera. Prandaj domethënë njohja e çështjeve të akides është shumë e domosdoshme, prandaj dhe ne iu rikthyem akides Tahawiyje. Falënderimi i takon Allahut të Madhëruar që Allahu e, e lehtësoi. Vazhdojmë sot inshallah, do të flasim shkurtimisht rreth fjalës së autorit Imam Tahawiyut, në të cilën thotë: "Wa inna al-Qur'ana kalamullah." Kur'ani është fjala e Allahut. Ne kemi folur për këtë çështje faktikisht kur kemi treguar dialogun që ka bërë Abdulaziz el Kinani me Bishr Mirrisin, dhe kjo është çështje më se e sqaruar. Thjesht ky është një përkujtim për ata që e dinë, edhe mësim për ata që nuk e dinë, lidhur me këtë çështje shkurtimisht. Thotë se Kur'ani është fjalë e Allahut. Prej tij ka filluar pa pyetur si është fjalë, thotë. Po pa pyetur si. Ia ka zbritur atë profetit të tij sallallahu alajhi wasallam shpallje Edhe atë e kanë besuar besimtarët me të vërtetë. Ata ishin të sigurt që është fjala e Allahut me të vërtetë. Nuk është i krijuar dhe nuk është si, si fjala e krijesave. Ë kush e dëgjon atë dhe pretendon se është fjalë njerëzish ka bërë kufër, ka bërë kufër thotë. Dhe Allahu i Madhëruar i ka qortuar në Kur'an dhe i ka kërcënuar me saqar ata të cilët thonë që kjo është fjalë njerëzish, Kur'ani është fjalë krijesësh. Dhe Allahu i Madhëruar in hadha illa qawlul bashar. Ja ata mushrikët thanë për Kur'anin, ai është fjalë njerëzish, thotë Allahu i Madhëruar sa uslihi saqar, do ta fus në saqar. Ata që pretendojnë që Kur'ani është fjalë krijesësh. Thotë ne jemi të sigurt që kjo është fjala e krijuesit të njerëzve dhe nuk i ngjan fjalës së njerëzve. Ëh, thot Imam Ibn Abiliz al-Hanafi në shpjegimin e kësaj fjale të Tahawiut, thot: Ky është një rregull, rregull i çmuar i vle, i vlefshëm madhështor prej bazave të fesë islame, në të cilin kanë humbur shumë grupe njerëzish. Dhe kjo që tregoi Imam Tahawiu këtu thot, ky është haku i vërtet për të cilin kanë treguar argumentet e Kur'anit dhe Sunetit për atë person që mediton rreth tyre thot. Edhe për këtë gjë kanë dëshmuar natyra e pa, ka dëshmuar natyra e pastër njerëzore e cila nuk është përzier me dyshime. Dhe as me mendime të kota. Ndërsa njerëzit e tjerë janë ndarë në këtë çështje në nëntë mendime, nëntë mendime. Domethënë vetëm përfytyrimi i këtyre mendimeve është tepër i vështirë, t'i përfytyrosh se çfarë po thotë në të vërtetë, jo më ta besosh pastaj mbrapa. Unë do ta tregoj se çfarë mendimesh kanë njerëzit lidhur me çështjen e Kuranit, që vetë të shikoni se sa e thjeshtë është e vërteta, dhe sa e qartë është ajo për t'u kuptuar. Nëse grupet e humbura, çështje çështjet e tyre vetëm për ta shpjeguar se çfarë do të thotë fjalët e tyre është tepër e vështirë. Atëherë, thotë, njerëzit në këtë çështje kanë nëntë mendime, thotë. E para është mendimi i parë. Është fjala e Allahut sipas disave, fjala e Allahut është Ë janë ato ide të cilat i he i ua hedh Allahu i madhëruar në shpirtrat e njerëzve thotë. Fjala e Allahut janë ato ide që ua hedh Allahu i madhëruar në shpirtrat e njerëzve. Kjo është fjala e filozofëve. Mendimi i dytë është që fjala e Allahut është e krijuar, e ka krijuar Allahu i madhëruar të ndarë nga vetja e tij. Kjo është fjala e Mu'tazileve. Mendimi i tretë është që fjala e Allahut të madhëruar është një ide e vetme që qëndron tek Allahu i madhëruar dhe ajo është urdhri, ndalesa, lajmi, po dhe nëse thotë shprehet në arabisht quhet Kur'an, nëse shprehet në hebraisht quhet Taurat, dhe ky është mendimi i Ibn Kullabit dhe atyre që kanë mendimin e tij dhe Eshariut e të tjerë. Shikoje vetëm ky është mendimi i parë, Që fjala e Allahut dhe Allahu nuk flet, thjesht thotë është inspirim, si tip inspirimi domethënë. Mendimi i dytë thotë është e krijuar, e ka krijuar Allahu do të ndarë nga vetja e tij. Si është të ndarë këto lloj gjëra nuk nuk japin dot xhevap domethënë. Thjesht e filozofia e tyre. E treta është që fjala e Allahut qëndron tek ai, edhe është urdhër ndalesa me radhë, por dhe nëse shprehet në arabisht është Kur'an, nëse shprehet në në në, në hebraisht është Teurat. Si këtë këtë si të se si është ajo kur shprehet në arabisht ka Kur'an, Kur shprehet në hebraisht ka Taurat kjo është çudi e vërtetë. Sepse sipas kësaj i bie që dhe, domethënë, e shpjegon shembull mbrapa, domethënë që ideja është që përderisa që ka një njëjtë, atëherë edhe në arabisht do të jetë i njëjtë. Atëherë edhe ajeti kursi do të jetë njësoj si kul huvallahu ehad, dhe kul huvallahu ehad do të jetë njësoj si ajeti që flet për borxhin, në marrë do të jetë e njëjta ide. Gjithë janë pralla, pralla. Po të shikosh domethënë çuditet njeriu si mund të arrijë logjika njerëzore deri në lloj pikë kaq të ulët. Mendimi i katërt. Mendimi i katërt është që Kurani shkronjat dhe zërat janë të pafillimta, janë të bashkuara në pafillimsi thotë. Dhe ky është mendimi i disa ehli kelam, ehli kelam ata që ndjekin filozofinë. Kjo është një çudi e vërtetë gjithashtu, sepse Allahu i madhëruar ka ka folur, ka shprehur Kur'anin atëherë kur ia shpalli Xhibrilin dhe kur Xhibrili ia dha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sikurse i foli Musait alaihi salatu wasallam kur kur erdhi Musa te mali Tur, kurse ata pretendojnë që Allahu i ka folur Musait në pafillimsi. Mirëpo Musa ka dëgjuar atë kur kur shkoi te mali Tur. Pra pa pa lidhje fare. Sepse nëse ato janë në pafillimsi, atëherë i bie që një shkronjë mos jetë përpara tjetrës ose një mos jetë mbas tjetrës, por nëse Allahu i madhëruar i ka thënë Musa Ja Musa inni ana Allahu rabbul alamin. O Musa, unë jam Allahu Zoti i botërave. A e ka thënë njërën fjalë para tjetrës? Po po që se ka thënë një para tjetrës, domethënë që nuk qenka pa fillim si të gjitha. Dhe që ka njëra përpara tjetrës, kupton me radhë. Këtë fjalë radhë nuk u njeh katë në të vërtetë. Kupton? Do llogarit vetëm ta përftosh shumë vështirë se ç'do të thotë mendimi i tyre. Ata që aq të ngatërruar janë. Mendimi i gjashtë. Thotë mendimi i gjashtë është që fjala e tij në të vërtetë është dija dhe dëshira që ekziston tek Allahu i madhëruar për të bërë diçka ose për të për të treguar diçka. Edhe ky është mendimi i Razit. Thotë mendimi i shtatë është mendimi i tyre që thonë që fjala fjala e Allahut të madhëruar është sipas këtyre është një ide që ai e ka në veten e tij, por që e ka e ka krijuar atë tek të tjerë, tek krijesat e tij. Ky është mendimi i maturidive. Mendimi i tetë është ë Mendimi i tetë është që fjala e Allahut është një ide është kuptimi i fjalëve, kuptimi i fjalëve, i cili thotë është është i bashkangjitur ndërmjet është pa fillim thotë nga njëra anë, nga njëra anë është i pa fillimt, është i pa fillimt, që është ideja, dhe nga ana tjetër e ka krijuar atë thotë dhe çka ka krijuar ka krijuar zërat. Domethënë që kjo mendimi i këtyre është i ngjashëm ka marrë nga njëra anë mendimin e Mu'tazileve, nga ana tjetër mendimin e Ehli Sunetit. Thotë si fjalë, fjalë, si si, si shprehje, thotë janë të reja, kurse si ide thotë janë pa fillim, thonë. Domethënë janë ngjashëm me mendimin e tyre. Mu'tazileve. Kurse mendimi i nëntë, dhe ky është mendimi i Ehli Sunetit, është që Allahu i madhëruar, flet kur të dëshirojë, si të dëshirojë, çfarë të dëshirojë, dhe ai flet me zë që dëgjohet. Edhe vetë cilësia e të folurit, cilësia e të folurit që Allahu flet, këtë e ka pa fillim. Thotë. Edhe pse ë e folura e tij për shembull për Musën, ka ndodhur atëherë kur i ka folur Musës. Nuk ka nuk ka qenë pa fillim. Domethënë që vetë si cilësi është pa fillim, kurse vetë fjalët që ka thënë Allahu i ka thënë në kohën e vet atëherë kur ka qenë domethënë në ë urtësia e tij për t'i folur ato. Ky është mendimi i, i ehli sunetit dhe xhematit. Domethënë që Allahu i madhëruar flet si dojë, kur dojë, qysh dojë, Me kë të dojë dhe cilësia e të folurit një prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu i madhëruar pa fillim dhe cilësitë e tij janë pa fillim, ndërsa e folura e tij është në kohën kur ai ka dëshiruar vetë me krijesat e tij. Po të shikosh domthonë përveç mendimit të Ehli Sunetit dhe mendimet e tjera janë tepër të vështira për t'u kuptuar. Edhe këto janë domthonë shumë të përhapura në grupet e humbura. Allahu subhanahu wa taala, do të tash tregojmë disa argumente në lidhje me këtë çështje. Allahu i madhëruar ka treguar në Kur'an ka treguar në Kur'an ë për viçin të cilin e adhuronin, e adhuruan beni israilët. Dhe ka treguar që një prej cilësive të tij të mangëta që kishte viçi ishte që ai nuk fliste. Edhe Allahu i madhëruar tregoi këtë argument si argument për njerëzit që ata ta kuptojnë, përderisa ky nuk flet atëherë nuk meriton të adhurohet. i cili nxirrte një zë, nxirrte zë domthonë si si domthonë e kishin bërë ata si tip kështu të hapur kanal nga nga goja deri mbrapa dhe kur kalonte era aty nxirrte një tip kështu oshtime. E thot, a nuk e pan ata që ai nuk u fliste atyre dhe nuk i udhëzonte? Llogarit subhanallahu, Allahu i madhëruar i drejtohet adhuruesve të viçit. Nuk e shikojnë që nuk u flet, që ta kuptojnë që nuk është Zot. Domethënë i bi që adhuruesit e Viçit në kohën e Musës ishin më të ditur se sa Mu'tazilet të cilët pretendojnë që Zoti i tyre nuk flet. Dhe pretendojnë që ai është Zot. Në një kohë që Allahu i madhëruar i drejtohet atyre që adhurojnë Viçin i thotë, "Ky po të ishte Zot, do të fliste." Përderisa ai nuk flet, kjo tregon që nuk është Zot. Dhe këtë me anë të këtij argumenti, domethënë kanë treguar dijetarët, domethënë që Allahu subhanahu wa taala që është Zoti i vërtetë, i flet krijesave. Ku është argumenti i tyre që thonë që Allahu nuk flet? Ç'është injorancë? Ç'është injorancë e madhe? Thonë, po qe se të themi do po qe se ne do themi që Allahu flet, kjo do thotë që ai duhet të ketë gojë, duhet të ketë gjuhë, duhet të ketë dhëmbë, duhet të ketë qiellzë e me radhë gjithë gjë që ka njeriu. Dhe themi kjo s'është e vërtetë. Kjo është, domethënë, llogarit sa e ngushtojnë logjikën e tyre këta, sa e ngushtojnë logjikën e tyre i fut shejtani, domethënë në në në në vrimën e miut. Kaq shumë e ngushtojnë logjikën e tyre, domethënë sikur përfytyrohet që ai që flet duhet patjetër të ketë këto gjëra. Në një kohë që Allahu i madhëruar e ka treguar në Kur'an. Që ditën e gjykimit do ia vulosi gojët Allahu i madhëruar krijesave, edhe do flasin gjymtyrët e tij. Do flas toka, do flasin domethënë ato sendet. Do flasin, do i bëjë Allahu të flasin. Thotë Allahu i madhëruar, El yawma nakhtimu ala afwahihim. Sot do t'ua vulosim gojët e tyre. Wa wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Do të na flasin neve duart e tyre dhe do të dëshmojnë këmbët e tyre. Duart flasin, kanë gojë duart? Ë? Kan dhëmbë, kan gjuhë, nuk kanë. Si flasin? Do Allahu i madhëruar. Kjo tregon që kur Allahu i Madhëruar ndërmjet krijesave e ka bërë të mundshme që ato të flasin pa pasur gojë me radhë pa pa i ngjarë domethënë llogarit. Dora jote që është pjesë e jote flet pa pasur pa pasur dhëmbë dhe gjuhë si puna si puna jote. Subhanallahu. Kurse këta e ngushtuan krijuesin dhe e vendosën krijuesin aty të mund mund të krijesë thon përderisa për po foli duhet të flasë si puna e krijesës, kështu që domethënë nuk flet fare. Dhe mohuan domethënë cilësinë e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është domethënë injorancë e tyre e madhe. Gjithashtu është transmetuar në disa hadithe mrekulli që ka ndodhur kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam që gurët, guralecët i merrte në dorë profeti sallallahu alajhi wasallam dhe bënin tasbih, bënin tasbih guralecët. Bile tregon profeti sallallahu alajhi wasallam që ishte një gur kur ka qenë në Mekë, që para se të vinte shpallja më thoshte eselamu alejke ya rasulullah. Paqja qoftë mbi ty o i dërguar i Allahut. Guri. S'kishte as gojë, as dhëmbë, as gjuhë, e me radhë. As nofulla. Subhanallah. Edhe nuk nuk mundet që njeriu të besojë dot që Allahu i madhëruar flet. Pa e përngjasuar si krijesat, por ne thotë Imam Tahawiu, domethënë Kur'ani është fjalë e Allahut, prej tij ka filluar pa pyetur si. Domethënë kur themi që Allahu flet, kjo nuk do të thotë që ai është si krijesa t ose flet si krijesat. Kjo është domethënë shumë e rëndësishme. Tregohet një herë ë që e, Abu Amr ibn al-Ala ka qenë një prej shtat kënduesve të Kuranit, që është nga që ka ka transmetim nga një nga shtat transmetime të njohura, Abu Amr ibn al-Ala. Edhe i shkon një prej grupeve të humbura dhe i thot: "Un dua të më lexosh fjalën e Allahut wa kallama Allaha Musa taklima." Allahu, ajeti është kështu, "Wa kallama Allahu Musa taklima." I foli Allahu Musës. Kështu është ajeti. Kurse ky tha, unë dua të ma lexosh i foli Allahut Musa. Kështu dua të ma lexosh ajetin. Domethënë ka mundësi kështu ju si këndues të ma lexosh kështu? I thot ai, po mirë, ta zëmë se është kështu siç thua ti thot. Po ç'thua ti për fjalën tjetër të Allahut që thot wa lamma xhaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu. Këtu s'ka devijim thot. Dhe kur erdhi Musa thot, në takimin që kishte lënë me Allahun e Madhëruar, i foli atij Zoti i tij. Në nuk ka këtu vend për të devijuar, i foli Zotit të tij, nuk ka. Nëse te i pari ti do të do ta deformosh ajetin, këtu s'ke çfarë deformon më. Kupton? Edhe kjo vjen nga injoranca e tyre, nga injoranca e tyre. Ë argumentet e Kur'anit dhe Sunetit, të cilat tregojnë që Allahu i Madhëruar flet janë të shumta. Prej tyre, prej tyre që janë shumë, po them, Por kuptimi i tij është transmetuar shumë hadithe dhe Sheikhul Islam Tejmije në Mejmu'ul Fatawa ka treguar që ideja e këtij hadithi është e saktë. Thot, kur banorët e xhenetit ishin në mirësinë e tyre, u doli atyre një dritë nga lart. Ngritën kokat e tyre kur shikojnë Allahun xhalla xhelaluhu. Ishte sipër tyre dhe tha: "Assalamu alaikum ya ahlal janna." Paqja qoftë me ju o banorët e xhenetit. Dhe kjo është fjala e Allahut selamun qawlen min rabbir rahim. Kjo është fjala e Allahut që ka treguar në surën Yasin, Paqja është fjala prej Zotit të Mëshirshëm. Dhe ata thotë nuk hedhin sytë asgjë tjetër prej mirësive që kanë, përderisa ta shikojnë Allahun e Madhëruar, derisa kur vendoset perdja kthehen tek mirësitë e tyre, e që u kishte dhënë Allahu i Madhëruar dhe u ngel atyre drita e Allahut të Madhëruar dhe bereqeti i tij. Po qe se ne do themi që Allahu nuk flet, as besimtarëve s'u flet. Atëherë çfarë dallimi ka që Allahu i madhëruar tregon që dënimi i mosbesimtarëve është që Allah nuk u flet atyre. Kur edhe besimtarëve nuk u flet. Atëherë çfarë dallimi, s'paska dallim fare njësoj qenkan. Kështu që kur tregon Allahu i madhëruar që Allahu nuk u flet mosbesimtarëve, wa la jukellimuhum, nuk u flet atyre, kjo tregon që ai do t'u flasë besimtarëve. Dhe e folura që u bën besimtarëve është nderim për ta. Në një kohë që e folura mosbesimtarëve në këtë lloj rasti nuk ndodh për shkak se ata nuk e meritojnë që t'u flasë atyre Allahu subhanahu wa taala. Po këtu bëhet fjalë për të folur nderimi, ndërsa të folur poshtrimi, u thotë Allahu i madhëruar, siç ka thënë Allahu në Kur'an, ihsau fiha wala tukallimun. Thotë qëndroni të poshtruar në xhehenem dhe mos më flisni. Allahu subhanahu wa taala atyre. Edhe sikur Allahu i Madhëruar mos u fliste besimtarëve domethënë robërve të tij besimtarë, nuk do kishte vlerë që thoshte për armiqtë e tij që Allahu i Madhëruar nuk u flet atyre ditën e gjykimit. Dhe kjo është më se e qartë. Ndërsa argumenti i tyre i parë i grupit të humbur është ata thon Allahu i Madhëruar ka thënë Kur'an Allahu khaliqu kulli shay. Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Edhe Kur'ani thonë, është gjë Nëse mbani mend Abdulazizi e ka, domthonë këtë dyshimin e tyre ka shkalefitur copë-copë, domethënë kështu në detajet më të vogla, po e ka zbërthyer dhe e ka treguar në gabimet e e këtyre në lidhje me këtë argument. A është Kurani gjë? Domethënë normalisht njeriu fillon dhe nga padija e tij do të thotë po po gjë është. Edhe atëherë përderisa është gjë kjo tregon që është krijuar, sepse Allahu ka thënë Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Në një kohë që Allahu i madhëruar ndërkohë tash po themi ne, edhe veten e tij ka quajtur gjë. Mos do të thotë që është krijuar, Pastër është Allahu prej asaj që i mveshin. Gjithashtu themi, dija e Allahut a është gjë, po qe se thonë ata dija e Allahut është gjë, me këtë kuptim. Po thonë ata po gjë, atëherë është krijuar, po qe se është krijuar kanë bërë kufër dhe për këtë kanë rënë dakord gjithë selefët. U themi fuqia e Allahut është gjë, po qe se thonë po gjë, atëherë është krijuar, atëherë kanë bërë kufër. E kështu me radhë. Domthonë për për për çdo cilësi mund të thuash, kjo është gjë për cilësitë e Allahut po qe se ata thonë po gjë është dhe e pranojnë domthonë që Allahu i madhëruar e paska krijuar atë, atëherë kanë bërë kufër. Kështu që kjo është një prej dyshimeve që përdorin ata në këtë lloj rasti. Në një kohë që është shiko çudia, çudia. Ata thonë Allahu është krijuesi i çdo gjëje, Allahu khaliqu kulli shay. Kan futur te krijesat librin e Allahut, fjalën e tij dhe kanë nxjerr prej krijesave veprat e tyre. Domethënë fjalën e Allahut e futën te krijesat, kurse veprat e tyre i nxorën nga krijesat. Edhe pretendojnë që ajeti Allahu është krijuesi i çdo gjëje, ka përfshirë çdo gjë. Këta të cilët thon, Kurani është i krijuar, këta janë të njëjtët njerëz të cilët thon që Allahu i Madhëruar nuk i krijon veprat e njerëzve, por njerëzit i krijojnë veprat e tyre. E kuptoni çudinë, çudinë e krijesave, çfarë sa sa të çuditshëm njerëzit? Domethënë veprat që janë veprat e krijesave, të cilat krijesa Allahu i ka krijuar dhe veprat e tyre ai i krijon, ne këtë kemi sqaruar në çështën e kaderit, kush nuk ka pas mundësi të dëgjojë mund ta dëgjojë mësimin. Ata thonë këto nuk janë krijuar, i krijon vetë njeriu dhe pranojnë që ka krijues veç Allahut. Kurse për Kur'anin që është fjalë e Allahut, është cilësi e tij, ata thonë është krijuar. Domethënë cilësinë e Allahut e bëjnë të krijuar, kurse cilësinë e krijesave, që është cilësi e krijesave, e bëjnë të pakrijuar prej Allahut. Edhe ajeti kuranor që thotë Allahu është krijues i çdo gjëje, nuk hyrin te gjithë gjërat që janë veprat e krijesës, të gjithë krijesave, gjithë këto nuk quhen gjë sipas tyre, por hyn te to kush? Hyri, domethënë fjala e Allahut subhanahu wa taala. Në kohë që Allahu i madhëruar ka thënë në Kur'an, ë ela lahul khalq wal amr, atij i takon krijimi dhe urdhri. Atij i takon krijimi dhe urdhri, ka bërë dallim Allahu i madhëruar ndërmjet krijimit dhe urdhrit. Kur ka thënë krijimi dhe urdhri, krijimi është krijesa që ka krijuar, kurse urdhri është ajo gjë me anë të cilës ka ardhur krijimi. Kështu që Allahu i madhëruar bëri dallim ndërmjet krijimit dhe urdhrit. Qartë? Kur bëri dallim kjo tregon që urdhri i Allahut nuk hyn te krijimi, s'hyn te krijesat, por me anë të urdhrit ndodhin krijesat. Kështu që Allahu i madhëruar me fjalën kun bëhu ndodhin krijesat. Po qe se fjala kun, që është fjala e Allahut, do ishte krijesë, atëherë i bie që Allahu i madhëruar krijesat i paska krijuar me një krijesë. Pastaj këtë krijesën e ka krijuar me një krijesë tjetër, pastaj këtë me një krijesë tjetër, pastaj këtë me një krijesë tjetër, pastaj me një krijesë tjetër, pastaj pastaj pastaj edhe pafund, pa fillim, kështu që kjo kjo tregon që është e kot. Sepse i bie që krijesa qenka pa fillim atëherë. Kupton? Në një kohë që pa fillim është vetëm krijuesi, jo krijesa. Këtë e kanë treguar dijetarët gjithashtu. Gjithashtu, po qe se ne do themi që fjala e Allahut është e krijuar, ata thonë si është e krijuar? Thotë Allahu subhanahu wa taala ka krijuar fjalën e tij, edhe e ka vendosur se siç e vendosi te pema, për shembull te Musa alayhi salam, te Musa alayhi salatu wasalam, thotë Musait i foli pema, thotë, do të thotë fjalën e Allahut dhe e dëgjoi nga pema. Atëherë ne i themi atëherë përderisa qenka fjala që dëgjoi Musa nga pema, qenka fjala e Allahut, atëherë i bie çdo fjalë Që ka krijuar Allahu në dynja qenka fjala e Allahut. Çdo fjalë që flasin krijesat, çdo fjalë që flasin njerëzit, kush e ka krijuar? E ka krijuar Allahu. Po, atëherë qenka fjala e Allahut, çdo gjë, çdo gjë, fjala e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është një humbje e qartë. Nëse ata thonë nuk është fjala e Allahut, ku është dallimi? Ku është dallimi? Kjo është krijesë, kjo është krijesë. Këtë e ka krijuar Allahu, këtë e ka krijuar Allahu. Pse kjo qenka fjala e Allahut, nuk është fjala e Allahut atëherë? Kur ju nuk nuk bëkan nuk paska dallim tjetër. Qartë? Gjithashtu, këta pretendojnë që Musës i foli pema. A pema i tha Musës inni en Allahu rabbul alamin, unë jam unë jam Allahu Zoti i botërave? A pema i tha këtë gjë? Kjo është e çuditshme, po t'i thot pema këtë gjë, Po t'ia thoshte pema këtë lloj gjëje që unë jam Zoti i botërave, atëherë s'pas s'ka pas faj faraoni që ka thënë ena rabbukum ala, unë jam Zoti juaj i lartë. Sepse dhe fjalën e faraonit Allahu e ka krijuar. Kështu domethënë i bi që Allahu ka fol me gojën e tij domethënë. Sipas pretendimit të tyre. Gjithashtu tregohet nëse e mbani mend Abdul Azizi i thotë atij i tregon atij Bishrit që Allahu subhanahu wa taala thotë tregon argumentohet me argumente logjike mbasi mbaron ato argumente të Kuranit me radh i thot ti thua që Allahu i madhëruar e ka krijuar Kur'anin. Në kohë që për mua është fjala e Allahut thot, e ka krijuar ose në veten e tij, ose e ka krijuar që qëndron vet në vete, ose e ka krijuar te një krijesë tjetër. E thot më thuaj një prej tre përgjigjeve, si e ka krijuar? Ose në veten e tij, ose ka qëndron vet Kur'ani, ose e ka krijuar te një krijesë tjetër. Dhe ai e dinte përgjigjen dhe nuk dha përgjigje, sepse çdo gjë thosh nga të trija, ai dilte në humbje, dilte në humbje. Po qe se do thosh që Allahu e ka krijuar në veten e tij, kjo tregon që Allahu sipas tij krijoi ka krijesa brenda vetes tij dhe Allahu i madhëruar është i pastër prej kësaj gjëje, sepse Allahu i madhëruar nuk është vend për të për për, për krijimin e krijesave dhe për, për vendosjen e krijesave. Kjo është kufër. E dyta nëse thotë që ai qëndron vet, kjo është kjo është humbje e qartë sepse fjala është cilësi dhe nuk qëndron vet. Edhe e treta nëse e ka krijuar te krijesat, atëherë i bie që çdo fjalë e krijesave qenka qenka fjala e Allahut subhanahu wa taala dhe kjo është humbje gjithashtu. Gjithashtu do të kan kan përmendur domethënë argumente të tjera dietarët. Ë një prej çështjeve që ngatërrohen njerëzit këtu te çështja e fjalës së Allahut është që Allahu i madhëruar fjalën e tij ia ka dedikuar në disa raste profetit transmetues. Thotë për shembull innahu la qawlu rasulin karim. Kjo është fjala e profetit të të të, të ndershëm ose profetit i cili është një njeri i lartë i çmuar. Karim. Dhe këtu në këtë lloj rasti, kjo fjalë i dedikohet profetit si si tra, transmetues dhe jo si thënës i parë i kësaj fjale. Edhe kjo lloj gjëje domthon njifet në gjuhën arabe, ti transmeton dhe po këtë e ka transmetuar filani thuhet, kjo është fjala e këtij transmetuesi, por fjala në të vërtetë i dedikohet i dedikohet në fillim atij që e ka thënë. Për shembull, nëse ti dëgjon një vjersh që e thot dikush, Të vjershën. Dhe thua kjo është fjalë e filanit. Atij që e ka që e ka shkruar të vjershën i pari. Nëse dëgjon për shkakun, nëse dëgjon kul huallahu ahad, do thotë kjo është fjalë e Allahut, edhe pse këtë po e shpreh dikush tjetër. E qartë? E kështu me radhë. Kështu që fjala i dedikohet atij që e thotë atë në, domethënë në, në fillim, kurse ata që transmetojnë mund t'u dedikohet në formë transmetimi dhe jo në formë siç transmetohet siç i dedikohet të parit që e thotë atë. Një prej grupeve të humbura ishin ata të cilët shprehën dhe thanë që fjala e Allahut të madhëruar është kuptimi i asaj që ka ka dashur të thotë Allahu i madhëruar, jo se është vetë fjalë. Dhe më kujtohet një herë domethënë kam dialoguar me një profesor për këtë çështje. Edhe i thashë Allahu i madhëruar i flet njerëzve me zë. Tregohet hadith që Allahu i madhëruar e thërret Ademin me zë dhe i thotë nxirr grupin e zjarrit. I thashë, i thashë domethënë kjo është është e saktë pranon. Tha po qe se hadithi është i saktë pranoj. Kur të nesër na doli që hadithi ishte te Buhariu, por ishte i dobët sipas tij, edhe pse ishte te Buhariu hadithi. Edhe çfarë thonë këta? Fjala e Allahut të madhëruar është në veten e tij. Kurse shprehja është prej Xhibrilit ose prej profetit sallallahu alaihi wasallam. Prej Xhibrilit ose prej profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe me çfarë argumentohen? Thonë ka thënë ka thënë Ahtal. Ahtal është një poet i krishterë arab i cili ka ardhur domethënë mbas vitit 150, domethënë vjeshat vjeshat e tij domethënë nuk janë bazë në gjuhën arabe. Edhe pastaj domthon mbi të gjitha nuk hidhet poshtë fjala e Allahut me fjalën e një krishteri. Thotë inna al-kalama la fi al-fuadi wa inna ma ju'ila al-fuadu ala inna ma ju'ila al-lisanu ala al-fuadi dalila. Thotë fjala është në zemër, por gjuha thotë është bërë vetëm argument për zemrën. Kjo tregon thonë ata që fjala e vërtetë nuk është ajo që shpreh me gojë, por është ajo që është në zemër. Kjo është fjala e vërtetë. Ajo që shpreh me gojë thjesht është argumenti i fjalës që keni në zemër. Kjo fjalë duhet që keni në zemër të atë. Kështu dhe fjala e Allahut, kur themi fjala e Allahut kemi për qëllim atë që ka në veten e tij, jo atë që e shpreh. Kështu që Allahu e kishte në veten e tij dhe pastaj e inspiroi Xhibrilin, kështu që ato fjalë kush i foli, foli Xhibrili. Kështu që për këtë çështje ishte fjala e Allahut ishte e përbërë në dy pjesë, pjesa e parë është sipas tyre ideja që është prej Allahut, kurse fjalët prej krijesës. Kështu këta kanë marrë prej Mu'tazile gjysmën e mendimit të tyre dhe kanë pretenduar që fjalët e Allahut të madhëruar, fjala e Allahut të madhëruar është krijuar, është e krijuar. Dhe kjo është humbje. Edhe këta pretendojnë që fjala e Allahut, sipas tyre ideja është pa fillim, Është e pafillimtë me këtë kuptim domun. Edhe thonë që nëse shprehet në arabisht ai quhet Kur'an, nëse shprehet në në hebreisht quhet Teurat, me radhë, kjo është domun, domun nuk është e mundur ta përfytyrojë dot njeri se ç'do thotë këtë gjë, në të vërtetë. Është një ide e vetme, nuk pjesëzohet thonë ata, nuk ka, domun nuk është ndonjëri pas tjetrës së fjalës se si shprehen. Nikoj sipas tyre fjala e Allahut të madhëruar që thotë wala taqrabu zina, mos iu afroni imoralitetit, ka një kuptim siç thotë Allahu i madhëruar wa aqimus salat, kryeni namazin. Ose ajeti kursi, sipas tyre është njësoj si fjala e Allahut tebet jeda ebi lehebin ue teb. E kështu me radhë. Domethënë humbje të, të cilat dallohen qartë që janë humbje të qarta, janë prej hileve të iblisit që në mjerë kush bie, kur kush bie në të. Kanë përmend dijetarët gjithashtu dhe argumente të shumta dhe kanë treguar domun që Allah subhanahu teala ka zbritur Kur'anin dhe vetë ideja që Allah subhanahu teala ka zbritur atë tregon që ai vjen, është prej Allahut subhanahu wa taala dhe nuk është i krijuar siç mendojnë krijesat, edhe Imam Ahmedi ka treguar domun që kush pretendon që Kurani është krijuar ai ka bërë kufër. Dhe kjo domun është çështje është çështje e madhe domun e cila nuk pranon në nuk pranon domun tolerim në të. Me kaq mjafton kjo për sot inshallah me lejen e Allahut. Kjo ishte një ide e përgjithshme lidhur me çështjen e fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Më gjerë për të kemi folur, por kemi treguar